Kada smrt nam približi se i u susret tebi krenemo, olakšaj nam o Allahu da šehadat izreknemo. Kada smrt nam približi se i u susret tebi krenemo, olakšaj nam o Allahu da šehadat izreknemo. da šehadet izreknemo Kad u kabur spuste nas i meleki pitat stanu A zaba nas ti sačuvaj i otkloni od nas tamu Kad u kabur spuste nas i meleki pitat stanu, zaba nas ti sačuvaj i otkloni od nas tamu. Oprosti nam naše grehe i sačuvaj nas ramote, podari nam o Allahu nenadmašne džennetske lepote. Oprosti nam naše grijehe i sačuvaj nas ramote. Podari nam, o Allahu, nenadmašne džennetske lepote. Kad iz zemlje ustanemo, ti nas straha tad poštedi, da u džennet nas uvedu, melekima ti naredi. Kad iz zemlje ustanemo, ti nas straha tad poštedi, da u džennet ja rabi, uvedu nas melekima.